คุณรูปบางเมื่อหรือว่ายังคุณคุณอยู่ต้องเราบางตัวที่เข้ามา มาเป็นหลักในการปฏิบัติของเราในช่วงเวลาต่อไปนี้ด้วยการปฏิบัติที่จริงก็เรื่องอะไรมาเป็นตัวกลาง ซึ่งกับใจจะเป็นความคิดจะเป็นเวทนาก็รู้รู้แล้วก็วางไปเอง ใจเผลอคิดนึกหรือไปตกอยู่กับเวทนา เราคิดในปูเมนื่อยก็จะรู้ใจจะรู้อาการนั้นของใจเสร็จแล้วก็กลับมาดูที่ เปิดโอกาสให้ตัวรู้ได้ทำงานจึงมีสติอย่างต่อเนื่องให้ติดตั้งอยู่บนฐานรู้นะวางจิตอยู่บนฐานรู้เอาสติเอาตัวรู้ที่เป อาการตื่นรู้อย่าไปอยากนะถ้าอยากก็ไม่มีทางความอยาก ความสงบเกิดขึ้น ก็รู้ แต่อย่าไปยึดอย่าไปเอา แล้วก็อย่าไปคิดอยากด้วย พอยิ่งอยากมันก็ยิ่งไม่ได้อย่างที่อยาก ยิ่งอยากสงบก็ยิ่งไม่ได้ความสงบเพราะความอยากนี่แหละคือตัวทำลายความสงบโดยตรงเลยอยากจะรู้ อยากจะมีสติมากๆ ก็ให้รู้ความอยากนั้นอย่าให้มันคลองใจแล้วคลองใจเมื่อไหร่ก็ยิ่งไกลจากความตื่นรู้มากกว่า Muito obrigado.